Chunka kimsayoh kah capítulo. Kartanta tukuy ang angyasqanmanta. Kaywanqa kimsa kutitanyam hamusa hamkunaman. Ima sunto arreglana kaptinpas, iskay utaq kimsa hinam arreglas jakanja Ñawpaqta Hamuspaimi anyarjani huchapi Purichkunata kunampas manachaypi kachkaspaypas, yamunim huchapi purikkunatawan llapallanta. Hamuspayqa chay runakunataqa castigasaqpunim. Chaynataqa rurasaq, rimachiwaqniyqa Cristopuni kasqanta yachanaykichikpaqmi. Kristuha manam pisi kalpayokchu mana ima nasunaykichikpaqa. Hamkunapi Cristo kristuha atiyniyuqmi. Ari, Chihaptam mana atiniyuq hina chakatasqa kaspa wañurqa. Dios ichaqa Diospa kausachkan. Chainam Chaynam kupas kachkaniko mana MI KAUSACHKANIKO Son Dios Diospa mi kausachkaniko hamkunata sirvinaykupaq. Sunquykichikta tapukuykuychik. Chihaptachu Kristuman inichkankichik, SUMAKTA tapukuychik. Manachu musiankichik pira Cristo kasqanta? Icha Diospa manachaskisqanchu kachkankichik? dios pa Dios Diospa komanta. dios Diostam mañakuchkaniku, kuchkaniko allin ama ruranaykichikpaq. Chaitaha munachkaniko, manam Chaskisha Aswanha allin rura naikichikpahmi. Manami mananchu manaña Dios chaskiwaptinkupas. rura y manam imatapas ruraymankuchu, rurachkaniko chihap chihapkaqpaqmi. Chaymi mana papas, kaspapas, qamkuna manta kusikuniko. dios dios tamanyakusako. mana uchayuqña kanaykichikpaq. Kay kartatam kichik, manara hamuchkaspay. Chaynapi chayamuspayqa manaña haqchanaypaq nitaq kastiganaypaq. Señorpa ati huasqanqa hamkunata pahmi, manam chinkachinaypaqchu. Wawqi panillaykuna, hamkunañaya allinlla, amañama huchallikunkichikñachu. Hamkunaqa kallpan Kalpanchakuichikya. Huk kuichi. Chaina kawsakuychik. Chaynakaptinqa kuyako hinaspa jaukaya y Dios diosmi kunawan kanja. Llapallaykichikya abrazanakuykuspa rimaykanakuychik. y kaq saluda y camusun kichikmi. Señor Jesucristo pa favor ya, Dios taitapa inimpiwan, inaspa chuya espiritupa de que piwan en kachun.